Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ արևելյան կողմնաշխարի խաղաղություն թողնլա։ Ոչ արյուններ կրտին քոսին, լայն երակին մեջ ակոսին։ Ու երբնչե կոչնակն ամեն յուղակի օրտներգություն թողնլա։ Արևմտյան կողմնաշխարի բերիություն թողնլա։ Ամեն աստղե ցող կայլակի ու ամեն հասկ ձուլևոսկի Եվ ոչխարներն, երբ սարին վրա արածին, ցիլ ու ծաղիկ թողնլա։ Հյուսիսային կողմ աշխարի արադություն թողնլա։ Ոսկի ծովույն մեջ ծորյանին հավետ լողա թող գերանդին։ Ու լայն ամբար նաղուններու երբացվի բերկրություն թողնլա։ Հարավային կողմ աշխարի պատխաբերում թողնլա ծաղկի մեղրը փետակներուն, հորդի կինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսները հացաբերի, սիրեգություն թողլա։ Դանիել Վարուժան, նահատակ բանաստեղծ։ Բարեկամներ, օրվա մեր թողարկումը նվիրված է արևմտահայ դասական հեղինակին որպես սեր ծննդյան տարեդարձին եւ որպես խնկարկում պայծառ հիշատակին։ Արևմտահայ բանաստեղծությունը 20-րդ դարում ունեցավ 3 անմահանուն՝ Միսակ Մեծարենց, Սիամանթո եւ Դանիել Վարուժան։ Ձոն բանաստեղծությունը, որ լսեցիք Արան Նախշքարյանի ընթերցմամբ, Վարուժանի գրչի քանքարն է։ Վարուժանի բանաստեղծությունը ստեղծվել է արյունով ու երկունքով, գրվել որպես անձնական ու հասարակական ցավերի ծնունդ, որի շնորհիվ էլ հավերժապրելու է Իրան կրկնելի հմայքն ու գեղեցկությունը, Գրողն իր ծերատ կյանքի ընթացքում ստացել է որակյալ ուսում, համտեսել է դավաճանություն, սիրել, իրենից հետո թողել արժանի շարունակություն, հարուստ գրական ժառանգություն, բայց միևնույն ժամանակ կիսատ է թողել շատ մտքեր ու գաղափարներ, առավել շատ չգրված տողեր ու գրքեր, որովհետև վրա են հասել արյունալի օրերը, երբ անդին անդին կմորթեն կյանքը արտին մեջ եւ գաղափարը գանգին Բարեկամներ Սամսոն Ստեփանյանի ընթերցմամբ լսենք առաջին ծիլեր բանաստեղծությունը։ Զեղուն ավիշ նողերուն տակ պայթեցուց սերմերն։ Հարդերս այս գիշեր կանաչ ցերը լուսնկային տակ կառնան։ Մայրիկ, ինձից իլմո բեր, քրտինքիս ցողը վրան։ Կատաղորեն, կատաղորեն հորդեր են տես ծորեններ նաղացրի, դաշտերն հակել են զմրուղտ է պատմուջան։ Կույրիկ, ծիլմը բեր ինձի, եզիս շողիքը վրան։ Կպոխ-փող են արտավար է արտավար, կարծես կանաչ մումիկներ, ամեն ընձյուղ մարգարիտ մունի իր բերան, հոտախ, ինձի ծիլմը բեր արևուն շողը վրան։ Կզարդարե ամայություն ողին մատխաշ ծաղի կհացի, կանաչին մեջ կոշտերը թուխ կլողան, հարսնուկ, ծիլմը բերինցի, մատներուտ բույրը վրան։ Ծիլարդերուս մեջնը ծլեր նշնիս, հոննիս մինակը ծաղկեր, մայրիկ, կույրիկ, հոտաղ, հարսնուկ սիրական, բերեք անկեց աղիքներ, բերեք վարդկույն ծաղիկներ, հնձվորին հույսը վրան։ Շատ հեղինակների նման Դանիել Վարուժանի գիրը տասնամյակներ, նույնիսկ հարյուրամյակ հետո մնաց արդիական։ Ասվածի իսկությունը փաստում է իրեն հասցեագրված իր ժամանակակից անտաղանդ ու փառատենչ մի բանաստեղծի նամակին Վարուժանի հետևյալ պատասխանը. Քերթող, ընդունեցած էր գրքույկը, շնորհակալություն, հատուկ նամակով մկսեք, հուսամ, քանի մդերպողներ կհյուսեք հրատարակությանս շուրջ ձեր ընտրած թերթին մեջ։ Այս նորօրինակ մուրացկանություն մնե պարոն, ես դափնիի վաճառական չեմ։ Ձեր գիրքը ձեզի համար կավե արձան մը միայն կրնա ապահովել, ինչ կանոր մեջ ներբողվելու արժանի, բարերու կուտակումը, թե խժալուր ածականներու արշավանքը, Կան իմաստներ, որ դաստակիցպես տափակցած են, եւ կան պատկերներ, զոր չարշճիններն իսկ կգործածեն ամեն օր, երբ գետնախնձորի կամ լուբիայի սակարկություն մղնեն։ Դուք հնահավաք մկթվիկ։ Ձեր գիրքը այն զամբյուղներեն է, որուն մեջ նետած եք Ալիշանի, Դուրյանի եւ Սիամանթոյի բոլոր հինցած կոշիկները։ Ու ներեցեք ասեմ, թե ինձիպես աղքատիկի մմեկ փոխնորդ շապիկն ալկարանոր մեջ գթացեք պարոն քերթող, գթացեք հիսեր բարեկամության, գոնե իմ շապիկս ձեր կրնակին վրա իմ բերանովս ներբողել մի տակ։ Հետո կսեք դարձյալ ձեր մուրացկանության արտոնագիր նամակին մեջ։ Ես կզարմանամ իմ տաղանդ ունենալուս վրա, իրա որ ես ալ կզարմանամ։ Եվ ինչպես կարելի է որ բարեկամ դուք տաղանդ ունենաք, ձեր ճակատը երբեք չհամփուրեց Աստված։ Դուք միմիայն ծառայեցիք մամոնային, Ձեր կյանքը ծանոթ է ինձի, ձեր ականջները ուղվեցան մետաղի հունչին, բնության աստվածային ներդաշնակությունը եւ մարդկության մեծ սրտին բաբախյունը լսելու նրբությունը ճանեցան ձեր ականջները։ Դուք չտարապեցաք բնավ մարդկության եւ ձեր անձին հոգեկան ցավով։ Անկեղծ չէ ձեր գիրքը, վասնզի ձեր կյանքին մեջ անկեղծ չեղաք դուք։ Եվ երբ բանաստեղծությունը անկեղծ չէ, բանաստեղծություն չէ, Դիմակավոր մարդերուն երեսը չի լուսավորվիր արևեն։ Ձեր տողերը ձեր սրտեն պետք էին ելել, ձեր երակներեն պետք էին բխիլ։ Արվեստի գործը հեղինակին սրտեն փրթած փերթ մնե, թար մարյունով եւ կյանքով դեռ բաբախուն։ Մայրը լալ եւ բանաստեղծը լալ միևնույն բանն է։ Երկուքն ալ արյունելով կբաժնվին ու կան մահանան ուրիշ մեջ մին կապրի 10-ի մեջ, իսկ մյուսը կապրի միլիոններու մեջ։ Նամակս վերջացնել է առաջ հարցնեմ ձեզի, ինչու հատորովմը աճապարեցի հրապարակ անել ձեր հնահավաքի քուրջերը։ Ծառայության մը համար պիտի ասեք, ոչ, փարքի համար բարեկամ։ Դուք ներբողի ծարավն ունիք։ Դուք մրցումներ ալ պիտի ունենաք դեպի Բառնասի գագաթը, ինչև որ մուսաններուն կայծակը ջախջախե ձեր ոտանավորին ոտքերը, Խմբագիրները ակնոցը քիտներեն վար պիտի չառնեն, գրաշարները պիտի շարեն ու շարեն, մամուլները պիտի դառնան ճռնչելով հեծեցագին եւ ձեր հրաշալի էջերը մանանայի պես պիտի տեղան ժողովրդին վրա, զոր պիտի ուտե ու չկշտանա, Մնամ անկեղծ Դանիել Վարուժան Վարուժանի կյանքը թեպետ եւ ընդհատվեց երիտասարդ հասակում, բայց նա ստեղծեց մեծ բովանդակության եւ գեղարվեստական կատարյալ ձևերի պոեզիա, Նա հոգեկան մերձեցումներ ունեցավ համաշխարային պոեզիայի խոշոր դեմքերի հետ, պահպանելով սակայն իր ստեղծագործության ազգային ոճն ու դրոշմը։ Խոսելով վերացնության շրջանի իտալական եւ ֆլամանդական արվեստից կրած ազդեցության մասին, Վարուժանը հատկապես ընդգծել է, որ իր վրձինը թաթախել է միայն հայրենի հողի Որթան Կարմիրի եւ Ծովածու Փարյան մեջ։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք ունկնդրել Դանիել Վարուժանի հայրենի հողի ворթան կարմիրով եւ ծովածու փարեամ թաթախված վրձնի ստեղծագործություններից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանը։ հայրենյաց սիրուն սոխակ, երկնից երկիր քաղցրեր քակ, ահ կխնդրեմ թախանձակին, որ կաս տարիս ինձ մոտ ձարին, եւ անգամ մալ քո երկերով լքյալ հոգվույս դաս մի քորով, զիթրչնակ դիմ քաղցրակնար, ես պիտ երթամ ի դար աշխար, իմ հայրենյաց զեփյուր փուրյան, գամ խնգաշունչ որդին կարնան, Օհ, կխնդրեմ թախանձակին, որ հասմիկին, անուշ վարդին, փույրն անգամ մալածես արհիս, եւ փարադես սուկն սրդիս, զիզեփյուրը դիմ եթերաբար, ես պիտի երթամ ուրիշ աշխար։ Իմ հայրենյաց վջի թախբյուր, քաղ սրճրետ, ցանյալ իսպյուր, Ահ, կխնդրեմ թախանձակին, որ անգամ մալ մեջ իմ սրդին, մի քանի շիտ կաթեցնես, որ ադրուշան մե փոցագես։ Զիչին չախպյուր դիմ զովարար, ես պիտ երթամ իդար աշխար իմ հայրենյաց քույն քույն զաղգունք, մադաղ գուսանց քեղ բսագունք։ Ահ կխնդրեմ թախանձակին, որ եթե սկեզ իմ սիրելին շրտանցն հբելի ցանկությամբ, բունչ մահամբույր գործեք անգից, որոբաբագն զիս դոչորեց, զիս զաղգունքդ իմ խնգաբարար, ես պիտ երթամ իդար աշխար։ Thank you. Հաղթանակի քիշերն է այս դոնական, հարս եղլեսուր ջրակին։ Պիտի թարնա գրիվեն դղաս հաղթական, հարս քիտ արբադրույքին։ Սայլ մգեցավ թրան արջև հորինքով, հարս վարել ույսը ջրակին։ Դղաս կուկա ջագադն հբար թապնիով, հարս փեր ջրակը շեմին։ Բայց սայլին վրա արյուն եւ սուկ փերսերեն հարս ջրակը տաստին երգարե հերոս տղաս հոնզարնված է սրդեն ախ հարս ջրակդ մարե Հանջարը թայգյան, նավասարդյան սադոներուն արևապար, ալվերաձնե փլադակներեն եւ փարագոչ քնարը տար հանուն ուժին, հանուն քեղին, մդիր մեհյանն աստվածներուն, ջահը ցերքիդ փակնե փակին, համասփրեհուր ու արյուն, եւ բարձրացուր անահիտի ձիձերնի վեր բաժագտ նուր, հետո զոհվող քերթողներուն սրդին վրա, լեցուր, լեցուր, զիմենք հանուն սերին, սերմին, քուհին ցեղիտ մարմարեն գույս, մենք զավակները թոքոստապար, բիդի գերդենք նոր արշալույս։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք